Eta gaur aktualitatea joran hiru aipagai nagusi izanen ditugu, PLH edo bizilekoen tokiko programa bozkatua izan berri da urriaren bian, e, iparraldeko beraz elkargoan, zer dion horrek eta zer ondorio kartzen alduen, aipatuko dugu ere bankan, biatu berri den eta OFS delako e, egitura berria, preseski etxen etxe zaharen rekuperatzeko eta baliatzeko, Bigarren aipagai nagusia Pandora Papers, eh, hor politika arduradun eta aberats haundien diru sama haundiak gordetuak direla. <coughs> Zergatikote, nolaz olako eskandalua espaitaleena ez du oraino ondorio gehiagokorik ekarri, hori aipatuko dugu eta irugarren aipagaia, eh, izkuntza gutituen tokiko xarta izenpetu berri duela Dona Pauliko erriko etxeak, ez da bakarra, oita bat erri dira, zer da hori eta zer ondorio keiten alduen, hori ere, gure gomitekin, aipatuko dugu, jiret berguna, Dani hanblon eta batitia boloki. Gauon, guzieri. Gauon. Gauon. Orduan, lehen gaiarekin asgiten PLH edo bizilekoen tokiko programa aspaldiko ebitbidea da, 2000 an amazazpian lehen deliberu hartua izan zen hori martxan ezartzeko eta ondoko urtean lehen azterketak bereziki diagnostikoa egin zen. Tokiko haute txikin, benan ez bakarrik sektore, eragi, sektore ortako eragile andana batekin ere eginak izan baitira bilkurak. 2008an norabideak, norabide nagusiak finkatuak izan dira. Horri loturik ere ekintza programa. Eta 2008an debateak izan dira erriko etxetan, abisuak bilduak izan dira, eunta berroita emezortzi errietatik, estadoko serbitxuetatik, bizitegietako eskualdeko komitetik, eta loturak eginez ere hiri planarekin, mugikortasun planarekin, eta lugalde klima, aire, energia planarekin. Udaberrian lehen bozkatzia izan zen, kritika zonbait entzun ditugu, Prozeski, Tokiko, eh, beraz, eh, bigarren egoitza gehiagi egiten eh, zela, edo horier sobera toki usten zela, ez tabadak izan dira, eta bigarren bozkaldia eta konfirmatua izan da, duela guti, hurriaren bian eginden bilkuran, eunta berroita bost ordezkari alde, zazpi kontra berroita bi abstentzio kritikak berriz ere entzun ditugu, bigarren egoitza berririk ez izaitia galdeiten baitzuen alen irri hartek. Kolet kapdu bielek eh, bere aldetik eh, pentsatzen zuen ez zela aski urrun joaiten oraino, neuri gogoragoak behar zita izkela. Eta instituzioen erritmoa ez dela, prezeski, merkatuaren erritmoa segitzen. Erran bezala gehiengo handi batean bozkatua izan da, eta eh, zer ondorio kan lezake eh, horrek, eh, eh, ordeon, zuheri zurekin asteniz, edani, eta zure iritzia, zure ikusmodia Bai, eh, lehenik eh, sartu eh, haitzin eh, xeetasunetan, uste dut behar den orokorki piskat aipatu, zer diren zen da, da gaia oso teknikoa, oso minberatsua, Eh, uste dut haute eh, uh, bon, guai, denek eh, ezautzen dute eta ibiltzen dute eta ez dituzte xutik PLU. Ber ba, zer lehenik PLH, Program Lokal d'Habitat. Eh? Etxe bizitzako e, gure eskolegiko elkargoan. PLU, eh? Plan Lokal d'Urbanisme. Hoi herriak edo herrialdeko uh, muntatzeutenak herriak behite arauak. Eh? inakiteko nun zer egin, eta nola egin da historio. <clears throat> Usteot gure emakizunean gaia bita teknikoa dugula pixkat zabaltzia eta argitzia zer den, e, oso komplikatua da, eh? Komplikatua da, eta bigarren gauza, e, gaia oso mimeratsua entako, eta eskolegian, denak gira e, eh, dunak edo etxe dunak jaun eta jabe gu etxetan. Eta beraz, maite dugu ere jaun eta jabe izaitean, baina uh, hor, eh, arau batzu heldu dira, eta jaunta jabe hori eh, ez dute utziko beti ere meitea den bezala. Beaz, zendako, zendako arau berri horiek, fe, berri horiek, eh? zendako herri elkargo osoan behar da izan programa bat bost urtez, ala urtez aplikatuko dena, eta PLU herrian bedian uh, zendako uh, hemen etxe intake eta egin eta historio. Uste dut, badia bi, bi arrazoin nagusi, oare jartede bazienak, baina uai ono gehiago dira. Oartzen gira, hemen bizi direnek ez diotela eros edo aloka, etxia apartemendua behetako, prezio neurtu batean. Eta bestaldetik, oartzen gira ere, biharren etxe bizitzak badira geote gehiago. Bakarrik bi eh, xifre e, gaur egun ba omen dira berroita bat mila etxebizitza etxe bizitza, berreo mila eh, etxe bizitza horoko jendako. Egan nahi du, egun handako jogoi, egun jogoi, etxe bizitza dira. Eta, eta Onduan, best, bestaldere badira, okupatuak ez diren etxeak. Bai, hoi bestaldere, eh? bai. etorriko nahi zortan. Eta alein jarrak egiten du, gaurko plena seitzen badugu, izanen dira, berroita jameka mila biaren etxe bizitza, uh, eh, mhm. hemendik eta oita seirat, oita zazpirat. Beraz, ara zer diren eh, problemak gozo modu denek dukunan. Uste otale, baita balibagiare jaunta jabe, baitukula adostasunak denen ahtian. Lehen adostasuna, usteot, eskolegian, denak adosgiela, hemen lan aiteutenak eta hemen bizidienak, behautela, etxe bizitza, edo alokatu edo erosi, prezio neurtu batean. Hori uste dut denak adoz diela horretan. Biarren gauza, luja, eta behar da, horretan badugu, eskolegi gu hemen eskolegi <laughs> de gehienak, eskolegi barnean lur gehiago badugu, kostan aldi amaino. eh, beharrik. Beharrik, xantzai badugu, eta deso horrek araba bada, beste aniz gauzetan, horretan bederen eskolegi barnekoak baute lur gehiago. <clears throat> denak adoz dira ere, lujori behar dugura lehenik atxiki albezen bat laborantxa handako. Biarren gauza, nik asteko diot, berdela ere, lantokien dako. Eta bereziki barneko aldian ere. Berdituko lantokiak barneko aldian, etxe bizitzak barneko aldian, horreka digun kosta eta barneko aldian artian. Ez eta gaur ikusten duguna, homeste jende garazi edo dola politik, bai hona atari, tak tak tak tak berriz hartzen toki. Emeki emeki berdituko ere, eh, lanpostuak sortu eta bereziki industrian barneko aldian. Beraz, deraz gaudila, laborantxan dako berdela lantokienako behar dela luja, eta behar dela biztan da, ere etxe bizizanako, bina etxe bizizanako ikusiko dugu, gure ustez, efe, ene ustez azteko, ahalbezen guti behar da atxiki, bitira beste gauzak, beste moldeak eh, etxe bizizak egiteko. Hara, horren ginean usteot, gehienak ados dira eskolegian, horren ginean, eh, horren ginean. Pasatu haitzin, arauetait, eh, ze reglamenduetat. Eh. Eta biharren gauza ere, ados dira, bereziki barneko aldekoak, behar dugula horreka bat, kostaldea eta barneko aldean artean. Gauk jende gehiena kostaldean da, ekonomia gehiena kostaldean da, benen guk, barneko aldean, luja dugu, gehienik, luja gehio bat dugu, eta biztante ikutiako. Eh, eta mementoan, eh, gure herri elkargoan, demokraziak eite mitu, indar gehio bada, da, eh, podore gehio baute kostaldean, gehio direkoan. Naiz eta, naiz eta, gure herri eskoldoak badu ale eh, netako faze bat oso pozitiboa, bitu federalismo posi bat. Herri guziek baute gizon bat. Herri elkarkoan. Edo emazte bat. Bakatu, bakatu, eh, bakatu. Eh? eh, eh. Aute txibat. Bai. Eta hori da federalismo posi bat nahi gozu. Eh? Hara, oik, oik nortuko beharrezkoa dia erran lehenik, sartu haitzin, sartu haitzin uh, gaietan. Eh? hoi behar da untxa konpritu, eta behar zendako diren arauak, zendako inmer diren, eta ez dugu beste egiten, gezkia egira mementuan. Eta argun desorrekatu ebigira. Beaz, behar da etxe eh, bizitza gehiago, dudari gabe, eta bada beste gauza berri bat ere azken amarrokutetan sortu dena, desegiten dira bikoteak. Beraz, behar da aixe gehiago apartemendu etxe bizitza gehiago, zenta gero, gertatzen da, pangotan emazteak, aur bate biekin, iruekin, eh, bakarri dira, behaz, uh, eh, izona bestaldeat, behaz, behauzu, eh, baten, aparte bat duetan orde, etxeaten orde, bia. Behaz, horrek ekatzen du, beharra handitzen dela. Mm Etxe bizitzan ginean, etxe egitean ginean, bi molde badira, ni, e, e, oite naiz, orokor gauzetan lehenik, uh, untsa sartzeko uh, gauza puntu berezietan, bi gauz, bi molde badira, behiak eta xaharrak gauza etxe, etxe, e, etxe bizitza berriak iten dienak, uh, bi modetan iten dira, gehienik promotorekin, promotor pribatuekin, edo badira promotor deitzen dinak sozialak. promotor pribatuek bere helburua dute, eitia etxeak eta diru aztia, eta hori da bere helburua. Eta hori oartzen gira azkena maustu urte urtan, eitema da, eiten dituzte estiak, etxeak iten dituzte, lujak erosten dituzte, etxeak egiten dituzte, eta saltzen dute, bere helburua baita diru eitea, albezen kario, eta diru eiteko. Eta etxeoitaik hanitz, erosia izan da, eskolegian, bereziki, uh, eh, abek loa pinel daura, abe da defiskalizazio eta historio. Eta hortan gertatzen da, hanitz biak etxe bizitza, eta tokikoan dako, ez da tokirik. Beraz, lehen gauza, promoteur prive hori, PLU ekin, Eta PLA ez da programa oso orokor bat erri Mean dako. mehan PLU da errikoa. Denetako arek badu indar gehiago, eta arek du meiten eh, permisa iteko, ala ez iteko. Eh? Denetako, eh? gidera gehiago hartan da. Eta promotorek eh, ba, hoi, eh, PLU hoi zautzeute bizik euntza, eta horrekin edu dira, meran eh, erriko etxean ikustelat, ukaiteko baia horako permisa handako, horako permisa handako. Eta hortan, erriko etxeak ez badu emeiten neugirik, hoik ite ute, eh, bere, bere elburua beita eh, funtzionatzea bere sistema, orduan, duan, herriko endako gauzako da. Biaren sistema da, da itea, uh, eh, abere promotor, deitzen dienak sozio, erara itu, badira handana bat eskolegian, sartuko giak diak gana soliba, lehen gopak da, eh, solida erabita, uste hoti, hiru bat apartamendu amaditu eran gestion, bada lokol, le comité local ou euh, le comité ouvrier du logement, hor baitu uste gituztot berreunta bimila eta laueun euh, alokamendu sozial, eta urte uzi iteute euh, laueun bat etxe berritze. Baina hoi denek, iten duzte, presio neortuetan, iz, e, izartuetan. Egan haitu, eh, du, adibide bat. Ez da, ateatzen, laue obos mila metrikarria, eh, ateatzen. Eh? Mm hemen gondako, hoi, ez ez da presioa. Eta artetik erraiteko, da, eta egoitza soziala deitzen delarik, bada jende nitzen e, eh, ez erraiteko beldura, baina ala, ere uzkurtasun bat, eta jakin behar da, iparaldeko jenden euneko irurogoita ma bostek, derretsua dutela, preseski, egoitza sozialen ukeitera nahi du, presio eta eh, onargarri batean. Arrazoin ar, ar, eh, duzu, er, er, azpi marratzia zentafangotan eskolarri Erte dut, bai, eh, dia hori da joan sozio, ba, behar dia, bai honatik, hanezin atxeman ez, ez ez ez. Eskola egitik eh, euna juto eta eh, amarek baute dretsua. Mm -hmm. biziki importanta da, jakitia. Arteko ez nik sozial ba, baliatzen sekula nahi dut, baliatu presio neurtua, mhm. edo izartua, edo eh, denenako ondena, gehienako ondena eh, nahi odot, egin Eta beraz, aipatzen nuen behaz zoila, kol, Eta gero, eh, bada ere, ostion, aipatu nahi duzuna, me utziko du beste noiten bai sozial, eh, real, solider, hori ere, posibe dela, hoi uh, dekupratzen du uh, luja eta etxia. Beraz, uh, berri hortan, berri hortan, uh, intazke etxiak bai alokatzeko, eta bai berri, uh, alokatzeko eta bai erosteko, presio entoatian, lujak behar dira, lujek dute iten frangutan presiua, eh? lujek dute iten presiua. Ta horrenako, Euskal Erkalgoak badu gura itrezna bat ezagia xutik, EPFL, eta publik fonzie, erostena alduena ez denak, man euskiz, da zer nahi dugu behar ditake xifriak ez ditut gogoan, ora, izten ez gogoan, miran, erosten alduena herri baten dako, mendezako norako etxe bat, atxitzen aldu han, iztapat, eta herria presdelarik, berriz antolatzen aldu, etxe hori, herriari berriz pasatuz. Badia hoa itresnak horren eiteko beraz, eh? Eta uh, hoi baliatu utenak bizik untsa, denuken nahi hitzan eta goa beste utzi, hiru adibide nahi dut eh, aipatu hemen bakarrik, hori untsa baliatu utenak, bat da hiri buru. Hiri buru. Bigarrena da, hartuko ditut, politika adetik ahuntu desberdina dira usteut, bidarte, eta hiru ahena asteuntan ikusi duguna ere, ziburu. Eh, eta bidarteko eh, bere arauak ze ezagir ditu. Be ezagir ditu, uh, frango plantian, etxe baita duenik etxe gintza iten darik, lau apartamendu iten darik, erdiak behaute presio neurtuak. Hamar bano gehi oite mauzu, hiru ogoi egun handako. Eta hoita hamar eta egoite ite mauzu, hiuto hita hamar. Er nahi du ez, behiratzen duela, Eh, prezio librotik. Da horrekin, nahi bauzu, ahri batu da zomeit urtez, hamar bat urtez, emaitia apartemendua edo alokamendua ero, erosteko prezio izartua, herriko jendenako. Alain herri guztot gauza bertsua induela hiri burun, eh? eta ziburun hori nizana ere, eh, ataskei kataskai bili onduan herriko bozetan, ikusiut, orokorki, elduan eh, duen rastean, pelu bozkatu izan dela orokorki. Egan nahi gehiengoak eta gutiengoak. Mhm. Eta uh hona da, bezagena nahi du, diela. Eta uste gauza hori dira minbera, nun behar den, eh, eitia kontsesu batean, kontsesu batean. Eh? Eta erteko, jaunta jabe, denak minbe gira, gure lujan handako, eta ez dugu biziki onartzen, horakoak eh, ba emaitia, horakoak ez emaitia, eta beraz, eh, kontsesu batean, eh, biziki importanta da. Berriak, azken hitza, xaharrak, hori etxe berriatzen, etxe xaharrak, etxe xaharrak e, eh, zer nahi eskolegi bernean, eskolegi bernean, e, eskolegi bereziki kampainan ere, e, eh, irian ere, eta hortan badugu luja ez despeniatzeko etxe hitzan, join konpontzia, hoin ahainatzia. Erri guzietan baditugu eta hasi adia zomeit. Uste hut, e, eh, zuen bai-, baigorriko balieran, bereziki badela mm zomeit operazioen oninak, etoriko gira gero behitz, behaz, hoik ere, bai Eh, sozial ostean aipatu eh, eh promotorroikin, eiten alituko da etxezarrak arreinatu, eta berriz ezarri hoik alokatzen, edo saltzeko, beti presio bat, neurtu batean. Da hori, eni oso gustatzen zaitzen eta ene ofizioan oartu nizan izetan, kusitu etxaldiak, semia eskondu da, eta bon, ez etxe berian egoiteko, hindu etxe bat onduan. Han izan ditu garu bateo bia, bizikuntza, eta etxe zaharra uh, etxe zaharra zahartu da, minan, bereziki burrasuak zahartu dira eta hil dira. Eta etxe hutsa da. Eta etxe hutsa, fite, gemeiti da. Eta hoi, iziarriko arrazoia da, eta iziarriko helburu purita etxemiten dut, etxe hortan, etxe handi hoitan, eitea iru lau bortz apartemendu. Eta hortan, erriak launduak izela aldia, ostiona epeatzen nuen EPFL eta eta hara, hor, bate lurri jangabe, atxikiz lurra berriz ere laborari edo lantoki endako, iten ditugu anitz apartamendu xaharra baliatuz. Hala, hortan gerituko usteko beste bai. ere bakatu eh, itza. Hala, utza, itza emanen dugu, Juliet, <coughs> zuri, ordean gauzak bai. piskatoro ikusi ditugu. Ado, hori nahi denekin, mena nahi nuke azpimaratu, uh, eh, lehen aldikotz da, PLH horrekin, diagnostika eh, adostu dela. Egan nahi du, orai arte, promotore pribatuak zuten indarra guzia, iten altzuten nahi zutenak, kusi behar da, angelun zer egina izan den. Eh? Eta, uh, egia da, gain, fin, edo defiskalizazioa zen, edo uh, bigarren etxe bizitza. Horai, uste dut, haute txiek dute eh, denek dira uh, ados, beste manera batian berdela egin. Hori, lehen aldia. Eta bada beste tresna bat aipatua izan ez eh, dena, da Scott Schema de Coherence eh, d'Orientation du Territoire. Eta hortan sartzen da PLU hori, eta eh, orai arte, eh, elkargo eselik, Scott hori hartzen zuen eh, partea eta kostalia. Eta sartzen zuen itxasura ino eta azparnera ino, baina barnekaldean kampo zen. Orai, barnekaldea, barne da. Eta autetxe horiek nahikeria balin baute tresnak badira. Baina ez da aski, tresnak badira erana izan den bezala, ekol eh, edo Office 64, baina ba-, ez hori bakarrik. Eta ba-, badira bi, eh, bi sozial maila. Bada soziala, baina oino soberakario da hori anitz jendentzat, eta da le tre sozial, biziki soziala. Eta behar da eta agian waiko autetxiak nola oartu diren eh, arazoa badela, e, agian lan eginen dute orai elkartekin. Ze nolako elkartea? Ebe aterbea, edo uh, eh, foie de jen edo uh, eh, habita humanizm, olako diendekin. Zenta ez da normal eskoregian ikustia diendia lanianari eta otobatian loitia. Bola, Egoera bortitza Edo badira migranteak, karriken familia horrekin, edo badira edo nor. Eh, Ordean, enetzat, herri bakotsak behar luke apartamendu bat, behar behar enetan eh, direna. Eta jakiteko bat behar diren, ebe olako elkartekin behar litake eta mm, lan egin. Bestalde, nahi nuke erran, Uh, bon, uh, eh, danik egan duen bezala, badak kantitatea, eh? eta uste dut, mila bosteun uh, bederen urtero uh, etxe bizitza, edo arrainatu, edo, edo egin, hori behar beharrezkoa da, eta, eta gehienak sozial mailan, hori ados. Baina, arazoa da, uh, sozial mailan egiten dela, amar urte, erosten baduzu sozial uh, laguntzarekin, amar urte duzu etxea, eta gero saltzen alduzu, E, eta espekulatzen alduzu, e, bi aldiz edo hiru aldiz presioan, hori ez da normal, eta bada sai bat, aipatzen ez duguna, da e, Frantzia mailan, Frantzia maila, legea, lege biltzara, eta hartan da, ene guztuko, bestenez, lubrikola jinen dugu, nahikeri, untsa da, eh, nahikeria, baina hein batean, gero eh, berlitake lege bat, pixkat mugatzeko hori, <coughs> espekulazio hori. Baina mementoan, Mare Ruski, eh, eh, mementoko mm, eta ministroak eh, errandu eh, zolean nahi eh, olakorik, ez du. Bala, liberala da, nahi du merkatoa legea eh, utzi eta ez du nahi. Hori da arazoa. Eh, orduan, badira mail desberdinak, eta bada beste aspektu bat, enetzate, Etxebitzitza iteko behar da egin nun badiren zerbitzuak, lantokiak eta garaio publikoa. Behar da pentsatu orokorki. Ez bakarrik etxebitzitza. Behar da pentsatu etxebitzitza aktivitatea, garaioa. Gehi behar da kalitatea. Kalitatea zer eran nahi du. Bihar badakigu eh, energia biziki-biziki kario izanen da. Eta pobreek behar dute etxe pasiboak erra nahi du. Ez sautzeko energientzat. Ordeon, zaila da hori, eh? gehiago bada. Behar ditak bai epentsatu, uh, eh, egitea, aperte mandu eh, sozialak, eta sozial anitzak, efen, tre sozial, erreten den bezala, baina nere pasiboak, eran nahi du, e, bero gairu gabe eta badira, eta bada zer heran nahi du horrek, behar da formakuntza, behar da formatu eh, emengo eh, langileak eta enpresak, hori buruz joaiteko eta badira, mera batzuk frantzian, hori lortu dutenak eh, grande zent emandesan, grande zenteko hausapesak, hindu hori pobre diren diendiak ebe horai ez dute sautzen dirurik elektrizitatean orten bada, kantitatea kalitatea eta publiko desberdinak. Eta pentsatzen dut, elkartearekin egin behar dela du. Baina positiboa naiz, zenta lehen aldikotz denak elgarrekin diagnostikoa onartu dute, denak elgarrekin behar eskoa da eh, sozial mailan zeiten negitia eta ados dira, oh, ez denak behar mailan, baina ados dira zeiten egitea. Eta hori da lehen urratz bat enetzat. Batitia, naiz eta horriaren bian, beraz, eh, haute txen artian hori bozkatua izan den, berro bi abstentzio izan dira, zazpi kontra ere, eh, hori uh, kondoan harturik, PLH hori uh, eh, baikorra da, ikusten duzu beharrezkoa, uh, den bezala? Berro bi abstentzio horiek uh, nuntik edu diren, hori di, berdasoin, eta uste du, debatian agertu dela, uh, zer da arrazoa da, azken urte hauetan, presioak azkarri goratu direla azkarki, azkarki. Eta hemengo familiak eta hemengo jendiak nekezian direla eh, apartamendu baten eh, erosteko, etxe baten egiteko, eta agazo ahondiak badirela horren inguruan. Eta azken urte hauetan, covid arekilan ono gauzak, eh, presioak ono goratu dira. Mhm. Horre pausatzen du hemengo problematika. Hemengo jendek nekezian direla, eta gazteak sustut, eta mm, irabazi ertainak dituzten horiek, nekezian direla, eta obliateak direla, uh, beren etxen egiteko. Hala, problema hortan da. Hordian, PLA orek zer egin nahi du. Horek egin nahi du, dokumentu politiko bat da, azken finean proposatzen du, behar dela ambizionea handi batukan, eta 2006 egun uh, egin urtero, hementik eta 2006 arte, pentsatuz, eh, horiek eginez, eta erdiak sozial arloan kokatzen direnak, erdiak eta presio eh, neurtu batean, horiek ilan eh, presioak berdin kontrolatuko direla. Hordian, kritiko direnek erten dute eh, etxe bizitza, bigarren etxe bizitzain arrazo hori. Mhm. eh, bostean danik errandu, badira berroita ba, bat mila egungo egunean, eta badira antxu hama, hama bi mila etxe hutsik direnak. Eta horiek hor dira. Eta erten dute, ba, zendako etxe berriak egin, horiek hor direno eta berdin okupatzen algintuzke beste modu batean. E, hori pausatua izan da. Eta entzina PLA suri bukatzean, kopuru hori goratuko dela. Hala, agazua hortan uh, kokatu da, eta kritikoak hortan sortu dira. Gero, debatia izan da, eh, PLA suri boskatua izan da, kritiko direnak seugo abstentzioa eman dute, eta halare PLA sogen abandaila zer da. Lehen aldea da eskualerri osoan egiten dela dokumento estrategiko bat. Mhm. Eta gostean danik erran duen bezala, dokumento estrategikoa da, erran nahi du gakua hauai herriek dutela eskutan, PLUen bidez, erran nahi nun zoin lur bilduko dituzten, nun eginen dituzten etxeak, eta gakua hor dela. Eh? Eta gero, badira proposatiek diren uh, atera bide batzu hori behar ditugu ikertu, uh, aipatu dugu guztian bai sozial solider eta bankan eginden uh, eh, Egitura berri hori... OFS, hori, OFIS, Fonsi, Solidar. Endaian, bai, bai, beste toki batzuetan ere badira... Hora, direna. iparaldean sortu den lehena, bankan egina da. Bai. Hori, EPFL horrek sortu du, bizitegia deitzen den, ez da elkarte bat, mana, EPFL mailan sortu den politika berri bat. Horrek, ze, ze proposatzen du? Proposatzen du, lurrein jabetza EPFL-ek atxik dezan. Mm gazte batek nahi bali madu etxe batekin, ez du lurra paatuko, behin batean. Etxe egiten du horren genian, eta gero etxea paatuko du. Aldiz, aleokario bat paatuko du EPFL-ari, e eta erren nahi du, e, baldintza onbatzutan ukaiten alduela bere etxea eta goztian Julietek erten espekulazio espekulazioa hori kontrolatzeko, badira baldintzak, prezio ertain batean ugeiten du itxea, lura alokatzen du, eta nahi bali madu egun mate saldu, eh, saltzeko prezioa kontrolatia da. Ez du nahi duena egiten al. Hala, uste dut hor, eh, badela gako bat, horrek iran berdin espekulazioa hori kontrolatzen aldera. Hori, ba-, baino, Gero bada uh, aldak proposatu duen eh, aldak proposatu ditu bi uh, eh, aldarrikapen eta herri elkargoan debatia bada horren ingurian, zenta alokatzen diren apartamenduak egunian, on turismoari buruz gehienik, uh, anitzek ikusiz erbien bi horik ilanta zefa maden egungo egunean, anitzek beren etxe bizitza bera uh, nahi dute alokamendu hortan sartu, epe dako. Odean, herri elkarkoak, ez da badatu du, eta onartu du, eh, aldaketa horiek, bai, eh, epe laburian luatzeko, horiek baimen bat behar dutela. Eta sozietatek ere baimen hori ukan dezaten galde egiten du aldak, eta hori herri elkarkoak ez da badan da, eta seguraski hori buru joanen da. Horrek nahi du, harako, transparentzia bat ekartzen duela, eta eh, kontrola hobe bat izaiten alda. Baimena hori, zer mailetan eman aizain da? Erritan, errilkargoan edo... Udian, egungo egunean elkarguak hartu duen deliberua da, orokorki elkarguak egin dezan lan hori herrien izenean. Mm -hmm. Herriek ador jarri. Eta gero, izahmen bat fingatzen dute, eta hori da. Eta bigarren uh, aldarrikapena da, eh, norbaitek alokatu nahi barimadu itxe bat, turismo indako, eta epe luze batean, Onduan, kompensazion deitzen den hori, onduan, engaia dadin, urtean zehar, beste apartamendu bat, alokatzea, mana hemen goien den dako. Hmm. Hala. Eta hori, nik dut eh, zenbaki bat, hamar mila apartamendu, edo eh, bizitegi, atera laizkena modu hortan, eta sartzen aldirena, proposatzen aldirenak hemen go... Eh, Eh, urte guzian, alokatzeko manera. Mhm. Hala, badira gako batzu, e, bostean danik errandu duen bezala, herriek badute droa de preemption, ba, badituzte gako gako juridiko batzu, horien kontrolatzeko, eta uste dut hori e, eskutan dutela, eta PLH horren e, kausitzea, zerbait e, reusitzen bali nahi du gako horiek denak eskutan hartzen bali madituzte herriek, haute txiek, eta e, eh, gizartiak ere pusatuko du. Eh? da marratu, alduen azaruan izanen dela manifestazionea hundi bat, eta pixka bat baterain filosofia e, igurian txorzen ari dela, eran nahi du, ere, eh, ez dute autetxik denek berak, berek egiten aldena, gizarteak ere behar du mobilizatu. Berda, e, zinez, problematika xorrotz batean gira, presioa gora goitiari dira, eta hemengo gazten nekeze bat dituzte e, e, etxe baten egiteko, eta horren ingurian behar dira aterabideak etxeman, jakinik, merkatua beti nagusi dela alarea fera horretan. hortan dela, kolektibitateak, podere publikoek behautela e, bezan bat e, indar eman hori kontrolatzeko. Hori biztan segituko dela, debatea eta izanen eh, dila horaino eh, zonbait eh, main inguru horien ingurua, Eta, eta debatea publikoa dela, funtsian karrikan ere, ikusten eta entzuten ditugu jendeak, eta horretaz arranguratuak baitira. Bigarren aipagaia, pandoga papers izeneko goimailako, mailako, iru eun bat politika ardura duen, eta eun taoi tamar bat aberatsa handien, diru sama handiak, gorditu dituzte paradisu fiskaletan sortu IES sozietaten bitartez. Soziete ekran, deitzen direnak frantzesez. Horotarat, erana da, milatare iruegun miliar dolareko fiskalitate galtzeak badirela estatuetako kesetan. Ez da lehen aldia, olako eskandaluak direla, eta horretzen gira, duela bosturte, Panama Papers izenekoa, Orotarat bederatzi garen salaketa da, nazioarteko seieun bat kasetari ikerlari ez osatu baden taldeak egiten duena. Naiz eta neugi zonbait hartuak diren zonbait erritan, ala nola Frantzian berian beraz eginak izan diren, duela bosturteko eskandaloen ondutik kontrolak eta horiek esker irueun milion euro errekuperatuak izan dira, benen biziki guti da eskapatzen den diru zamaren onduan eta kolektibitateeri, ebatxea den, diru zamaren onduan. Jende horiek ez dira legez kontraari gainera, legearen hutsuneak baliatzen dituzte. Europarlamentuan ere gai aipatu dute eta gobernuak salatu dituzte preseski ez, dituz, ez dituzte lakotz lege aldaketa egokiak egin. Eh, orduan eh, problema zabala da eta ikusten dugu oreino skandalo batetik besterat gauzak segitzen direla hortan, Juliet, zure ikus moldea e, eh, bide bat izaiten aldea, prezeski, olako errealitatearen aintzinean. Bai, estan... Sekulako lana egina izan da, egia erran, eh, ikusteko eh, frogak, nola Ah, euh, nola onbeste diru, eh? bi, mil, bi miliar, er ezakite xuxen, baina urtero, miliar bat eta bi miliaren artean, pentsa, zeiten alden olako diruarekin. Baina ez da sekulan aipatzen, e, heien laguntzaileak. Jende horiek, biziki aberatsak direnak, erosten dituzte, bai abokatu, epaileak, diputatu, edo eh, ere... Eh, Edo zein jende, edo uh, fiskalitatean ari direnak, edo banko, bankoko arduradunak. Hek unkitzen dute milionak, eta eien klientak edo bezeroak, miliarrak. Eta separatismo hori, zenta hori da separatismoa, bada lege bat denendako horiek, badakite legia, legia baliatzen, ateratzetko kontrast sozial normal bat, batetik. Eran nahi du, erresuma batian, bada konstituzio bat, bada kontrat sozial, eran nahi du, bako txak behar, bere inian behar du parte hartu, bizi uh, oroko gian, eta diende horiek, baliatzen dute heien milunak pagatzeko eh, abokatu eta jakiteko nola ateratu uh, diren, separatismoa da, eta miliarrak eta miliarrak, eta badut uh, behar da jakin, hamar urtetan, 2000 amaretatik 2000 goierat, Diende horiek, frantziako bosteun famili, fortunak, pastu dira berreun eta amar eta um, eta amar eh, milatik uh, eta oita amar milunera, hamar urtez, challenge, eh, challenge erebistaren arabera. Harritzekoa da, haritzekoa, eta eta bermementuan ISF, eh, l'impôt sur les grandes fortunes, kendudu Macronek, bermementuan. Bermementuan eta ageri da ez eh, ze, ze efektua duen. Orduan, der, desberdintasun hori ez da onargarria. Eta ez da jasangarria ere, Ola, uh, olako modeloa ezin da, ezin da uh, erresuma bat soportatu. Erraiten dute eta uh, langabeziak direnak, uh, dira alferrak eta ez dela dirurik eientzat eta mainan. Nun bada, bada dirua. Eta orai, lehen aldikotz, eh, esperantza bat pixkat, bada, zenta lehen aldikotz, uh, eh, multinazionala ondi horiek, uh, ebe dute, eunetik amabost inposa, minimo bat da, baina lehen urratz bat da, eh? orai hartio, amerikanoko enpresak, enpresak ez zuten dieus ordaintzen. Bigarren urratz hon bat da, Irlanda bezalako uh, erresuma europera, e, zen e, eh, fiskalitate gabeko eh, erresuma bat. Eran nahi du, hango enpresek, ez du pagatzen zuten, neunetik e, bost edo bi, nun frantzian pagatzen zen neunetik e, oitamar. Eta zen normal. Eta orai, hek ere, ebe, ezariko dute inposa gehiago. Bon, badira urratx tipiak, baina keria mementuan, politika mailan, gure gobernuak ez du eh, nahi du pixkat errekuperatu eta errekuperatu du, eh? uh, baina hondirik ahondirik ez da, ageri da ez dela. Eta beste, beste zenbaki bat, eh? Luxemburgen, badira uh, berrogoi famili frantsesak aberatztenak, Luxemburgen dituztenak, heien dirua, Luxemburg da Europa. Nola posible da hori? Eta... Heien artian bada Jérôme Kauza, Carlos Ghosn, Dominik Sroskan eta horiek nahi zuten izan Frantziako presidenta. Hor da separatismo hori, bada gaineko jende horiek, e, futitzen dira legetaz. <laughs> horiek dira eh, lege, legeak egiten dituztenak edo, eta eh, ministroak izan direnak, eta futitzen dira, heien bizi, bizian futitzen dira. Baina, lehen aldikotz ere, badira, ba, bakar batzuk guai preso direnak, ez bakarrik uh, isuna, patu dute isuna, eta preso dira, badira, bi, bizpairu preso direna, eta behar bada hori kambiatuko du uh, afera, zenta isa, klinikako, klinikia pribatuko xare baten uh, eh, nausia preso da, eta iru miliun eta berroita zazpi eta euro isuna patu du, bon, badira urratxipi batzuk, eta nik, uh, jakinik, zaila dela, zenta narkotrafikantiak ere hortan dira, eta diru xuriketa da hori, eh, ere. Eta horiek dira drogako dirua, handa ere, uh, enpresa hondietan, eta gero xuriketa egiten da, kampuan. Baina, lehen aldikotz, urrats berri bada eta jende horiek, e, inkesta egin dituzten diende horiek, ebe fin, sekulako lana egin dute eta gora ipatzekoak dira horiek. Batikia, e, gora oko batzekoa da lan hori, lan sin aurri lana izan da dudari gabe, behinan, e, eh, behinan, bederatzi garen aldikot eskandalua plazaratua, eta oreino segitzen du, eta ohartu dira bosturte barne horietan, e, eh, paradizu fiskalak, haidirela mugitzen, horren kontrola batzu egin, ezari, mandezagun Irlanda ipatu dugu, behinan, eh, beste toki batzuetara joiten da, eta horren, beti zerbait atxamaiten dute, salak eta Europa parlamentoan da gobernuek ez dutela aski kontrolatu eta aski lege zorrotza ezari preseski horren kontrolatzeko. Eh, ea naikeri eskaz bat ere bada demora berian. Naikeria ez eh, nik pentsatzen dut eh, poderian den politiko batek ikusi oraigo kontekstuak, COVID-ain ondorioak eta diru publikoa numait behar duela atxemana hori agazoa hundi bat mm. izanen da, dadeia eta izanen da. Ikustea, memento berian, horako sosak, hola baztertiak direla, e, eh, zuhauk egan duzu zenbakiat bastian, Europan estimatzen dute, Europako komisioak estimatzen du, mila miliak mhm. eskaz direla, Europako budjetetan, izurrite horrengatik. Ez bakarrik, eh, ies fiskala, dira ere barne, TVak, gaizki ordein diadien horiek eta mana, mila miliar euro. Horik ilan zerbait egiten alda. Horian eh? hori falta da. Ni pentsu dut politikoek poderian direlarik. Erten dut, eh? Berdin, gero berdin antikatera eta bakutsak bere bide, <laughs> bide egiten aldut. Joden hastean ikusi dugu denek uh, gure lehen ministro baten eh, uh, eh, aratunatak nola ibiltzen, eh, nola ibiltzen den, mana poderian delaik, uste dut, halare behar dela uh, eh, ekilib, oreka bat atxeman, eta diru publikoa behar dela numait atxeman. Hori alde batetik. Gero, uh, zuauk errandu zuhastean sarritzan, uh, IES fiskal horiek, bon, hainitz legeak permititzen ditu. Hala, hori, hori da gauza harri-garria da, mana hori permititzen duta. Mundializazioak, hori ono haintzina garatu du. Berri ona, halare, berri ona ene da, oai, e, eh, kasetalari horiek atera duten eh, dokumentu horiek, bon, erten duzu zazpigarren edo behatzigarren aldea dela, izan dira, e, e, Paradise Papers, Panama, Panama Papers, Papers izan dira ah, horako batzu. Bon, bakutsiak bere iragina badu alare, eta eni, eni duritzen zait, alare, Eh, gauzak aintzina abian direla, ordean abokatek beti gakoak atxemanen dituzte horren itzultzeko, ikusi dugu joan den filman, nola desertuaren erdian estatu ekipinioat, ez da bizi, baina han, e, gure gizon politiko handi batek, bere, bere bankua hantzari du, eta gero, gauzak guziak pasten dira. Halare, nahi nituzke, lau eh, arlo azpimagatu, oi, internazional mailan engaiatuak direnak eta berdin horiek beren eragina ekarriko dutenak da lehena izan dena banko sekretuaren altxatzea. Hori luzaz uh, eh, bankoek ez zuten beren klienten izinik eman nahi. Da hemen Europan adibidez, Suizan. Mhm. Hori 2000 zortziko krisiaren ondotik, uh, estaduek onartu dute hori behar zela, banko sekretu hori behar zela altxatu, eta hori egungo egunean, erten alda... Eh, bostadu, Europan beden, Estatu gehienek onartia dituela hori. Egan nahi du, informazioneak elgarri pasatzen dituztela, eta norbait nahi balima da atxeman, eh, IES fiskal mailan dena, behala atsemana da, informazioa aukeiten da. Ordu arte etzen informazioneak. Hori, untsa baliatia balima da, horrek bere eragina aukeiten handu. Bigarren gauza, zerga paradisoak salatzea hori aspaldi dani, 2000 mm. astapen hortan egin zen, zerrenda bat atea zen, eta gero, estado horiek ez zerrenda beltzian izaiteko nahi izan dute atea, ordean aldaketa batzu egin dituzte, aldaketak eginik izan dira, baina badira beti. Bai. Eta beti sortzen ari direnak, mm ditugu, uh, joan den azteko emankizun hortan, eta, bon, hara, Europak eh, egungo egunean hama iru erri izendatzen ditu, uh, zerga paradisu bezala. Gero, uh, eh, Julietek errandu, internazional mailan, gauza, agon berria gertatu dena da, bai, uh, eh, eunta, hoita hamasei erriek, ador jarri, dira, uh, multinazionalen uh, beneficioak, eunetik hamostez uh, zergatzeko. Eta hori, berriuna da. Europan izan dira, kristende debate sogotxak hori buruz, Irlandesa kontra ziren, horiek uh, nahi zuten beren enpresak bildu zergai gabe, onartu dute. Ta hori, bon, horrek bere bere eragina badu, bere diruak karriko du. Eta laugarren arloa, negustuko, Europak, Europak bere aldetik e, eh, eta batzu abiatia ditu, eh, zerga politikak elgarrik ilan egiteko. Hori harmonizatzeko. Zenta, zerga politikak estado bakutsiak bere gain nahi du atxiki hori. Soberanismo eh, ko mhm. kompetentzia undibat bat izan ez, hori nahi dute atxeki, mana, bakotxeak beria atxekiz, desorekak ikusten ditugu, eta horien, horien ondo arruntxarra direla. Eta hori buruz, eh, lan bat abiatia da, eta ni pentsatzen dut, eh, ono, hemen dik urte de murian, ukanen dugula aztakit, ze, ze izenekin anateako papers berri bat, nik, eh, nik konfiantxe egiten dut, zenta beharrezkoa behaita podere publikoak, Diru publikoa eskura dezan, beste naz, eh, beste naz, abian gira. Mhm. Dani, izbata, horretuazan? Bai, bai, bai. Eh, enetako eh, izbatea etxitzen du hori denak da, lo rapor de forzu. Ni goguan dutana, uh, sokre banker, enetako jauzinda, kauzaken ondotik. Kauzak ikilo hartu gilaik, uh, suizan bazera anizkondu, eta frantzesek, eta frantzeseak galdeiten zuen, suizak etzuen errantzunik emaiten, eta buta atemurian, atela da, Eta malu uski, zoi txarrez, Europan ez dira hona aski lotuak hori. Guk itera ginuke gauza bera. Zokre banker ukandugu, amikonuek indutarakoan gero guk ere ukandugu. Or, orokorki baduen ez dakit. Benan, Europa magia lau egun eta berroita amar jende, ekonomikoki iziarriko pizioa badugu. Erte madugu eozoen errastumari, ebe edo agertzen duzu, behar duzu agerian ezari, zuetxen dienak, agerian, denenako, iaztia dirua normal da, behar da pagatu zergak. behar behar dira, iaztia nik, nik azteko ene, ene, ene kondion, nik untsa itxe dut, zendako ez iaztia bizik untsa, nian gero behar zu, iaztia da pagatu, da ez gorde. Bez ze rapor de forz, eh, buruz, Europa ite daluka isek egiago, ez gira denak ados nahizta indugun urratxak, batitak ekten zuen bezala, jo, joitek ekten bezala, Irlanda kontrazena alde da orain. Benen, hor zengira, gero badira, berriak ere, ara nora jakin dugu, eh, demora berian, amiketa, badiera, estadoak, federalismoa eta amiketa, badiera, bai. han berian, estadoatzu, nora airiren, oai, mirakatzen, derroper fizko, ala nola Nevada, bai. eo Dakota, Dakota, eh? eh? Bo, hoi, ez da xuxen, guk Europak baginu askindar, lau egon eta berrita amerikiliunen marimagia, erten aldugu, ebe, deneri irekia, eh? irekia eta argitua, beste ez dugu gio komerzioa egiten zuekin ez beste, ez da, beste molderik, da un rapor de forz. Nortako behar duzu, elgarrekin izan. Eta elgarrekin behar duzu legeo izan. Gero ari buruz, ni baut esperantxeare, zenta Europa dugu, COVID-unekin gauza azu sekulan ez gintuenak eginen. Alde batetik, bo, aipatu da, ostion, ez da COVID-angatik, baina aipatu da gafan historioa hori txiste, eh, eh, frantziako ministro zen, lemer, huazen lehen lehenik eh, horretan lehen dakari, eta sinesten zuen, eta sinesten zuen, eta emeki emeki arribatu da. Hamost, egun handako, ez da hanitzan izmenan, haste bat da. Eta horretai goeite alko da goiti. Uh, hala, uh, zer genuen, inda gauza bat Europan, oa erte etzela hi, da, lanpren komen, oa erte ez giren kapalbe iteko. Frantzesak eta uh, alemanak ez ziren Da, inda gauza bat elgarrikin. Eta behar ba, oi denek behar dirua, behar ba, ados izanen gira ere, somet arau, sortzeko, eh, argitasun hori buruz. Gafekin sartuko da zobe miliak, eta oartuko gira, eta ez da bate espakatzen zian. Eta beste, beste jendekin ere, eta pribatu horik denak, eskunta ezker, eh, pagatu gabe, hoi, ez da, ez da, ez da, onargarria. Me, hori, politikori da itea eh, lana, behar da un rapor de forz. Guk Europak bigia, e, eh, mementoan uste dut eh, pixkat libertatiaten eh, resuma, e, libertatia eta elkartasuraren resuma, e, horta behar indar gehiagin, me horretako behar elkartuak. Iruaren gairat pastuko gira, ez dugu demora handirik, zeren eta egia da, lehen bi gaiek eta lehenak bereziki eta behar zuen uh, denbora, funtsean seki mm-hmm. eta untza esplikatzeko, bat itxasurekin hasiko gira, edo behar bada bururatuko ere, ezkontz gutituen tokiko xartak, uh, xarta, izen petua izan baita, Dona Pauleko, erriko etxean hori, uh, beraz, dola guti, Ez da bakarra, beste oita bederatzi errien deliberua segitu baitu, itxasuko erriko itxiak eta eskual konfederazioak bultzaturik zazpi gai nagusitan badira, berroita bederatzi ekimen eta horietaik oita ma bost autatu beharko dute, preseski, tokiko hizkuntza gutitua den hori, beraz, bere tokia emaiteko. Eh, Europako kontseiluari jakinaraziko da hori ondoko egunetan, eta benduaren iruan eskuaren egunean, nahi da hori ofizialki plazaratu. Orduan, zer ekarlezake prezeski tokiko xarta horrek, zure ustez eh, badita? Egia da, hainitz eta luzaz blokatuak izan girela, eurokartak ezpeitu berretxi frantziak. Hala, eta ordean, blokatze horren aintzinean, beste zerbait, eta egin dezaketela bai errikoitzek eta bai uh, eskualdeek ere. Uste dut, eh, hizkuntza politika bat, uh, hizkuntza politika honbatek behar ditu zomei gauza kondutan hartu. Lehena da, eh, lehena da hizkuntzaren transmisioa. Hori, argun behar ezkoa da. Eskualerian sustut, beste leku batzutan ere, emana hemen, zenta hemen familietan, ez da gehiago lehen bezala mitzatzen eskola, eta hori eskolak, kastolek, behar du transmititu. Hori behar ezkoa da. Bigarren gauza uh, politika, izkuntza politika batean, behar da gero uh, eh, praktikatu, erabili hizkuntza hori. Eta gakoa hortan da. Hmm. Ikastia eta ezpada erabiltzen, hizkuntza eh, ez da garatzen. Eta uste dut, erabiltze hortan dela uh, eungo egunean erriek egin nahi dutena, xarta horren bidez. Uh, ikusiz, ikusiz, nola kolektibitate batek, herri batek, e, sustengatzen alduen bere ahalekilan, eskoletan, bere eskoletan e, e, eskora ikas, ikas dadin, e, bere herriko dokumentuetan eskora sartuz, bere administrazioetan ere e, eskualdunak izan ez, eta gero e, publikoari euskaraz mitzatuz, Hedabideak lagunduz, irratiak, telebistak, aipatia dira, eh, hori denak eh, hmm. xarta hortan, eta mugaz bialdetako harremanak, hala, hori, herrien kompetentzian diren uh, eh, ere batzu dira, eta eskuara sartu horitan denetan ahal bezan bat. Hala, hori da xarta horren uh, helburua, hori bezala oita amar bat errik uh, dira, ez dute honu argunt uh, fingatia zoin Eh, neugi hartuko dituzten, eh, hoita ma bos behar dituzte, behar dituzte autatu, eta gero eh, ezagiko dute herri txan edo orokorki hori ez dakit nola eginen duten, halako talde adituz eh, egin talde batek segit, pen bat eginen du, ikusteko jara ze ondorio ekarri duten aplikamen horrek eta ebaluak eta bat egiteko. Hara, hori eta gero, e, hori. Nik ene guztuko politika, hizkuntza politika orokor batean txartzen den eh, plan on bat da. Untza, mil uste dut, hortan gelituko giren, tenoria joan baitzauku, hori mil esker eh, eta unaraino ino eta erran bezala, horrek ukanen du segida, beste amar bat erri behar bada sardita izke mugimendu horretan, eta benduaren iruan erran bezala, beraz pundua eginen dugu, hor dion izanen baita, eskoraren eguna. Eskoraren eguna.